ありがとう Aí garçom, leva esse bilhete pra essa dama Nele tá escrito minhas nobres intenções Aí garçom, avisa que a noite vai ser bacana Dose de prazer e de segundas intenções a gente vai andar de carruagem, vou guardar segredo se rolar sacanagem. A gente vai, a gente vai andar de carruagem, se alguém perguntar foi só um rolê na cidade. A gente vai. Deus. Pois não? Traz mais uma dose dessa para mim e leva esse bilhete para aquela dama de vestido longo e olhos claros. Sim, senhor. <laughs> Você apareceu, a química bateu, o clima esquentou, você me derreteu, tão sozinha por quê? ninguém pra conversar. Um é ímpar, três é ímpar, mas nós dois é par. E esse seu vestido longo atiça ainda mais. Eu imagino esse seu corpo e o que ele é capaz. Lê o bilhete com carinho e pensa na proposta. E se entrar na carruagem, eu já sei a resposta. É mulher de postura, a verdadeira dama, de mão dada na rua pede tapa na cama. E se rolar a sacanagem, ninguém vai saber. Vai ser um trio, você e eu e o puro prazer. Aí, garçom, leva esse bilhete pra essa dama. Nele tá escrito minhas nobres intenções. Aí, garçom, avisa que a noite vai ser bacana. Dose de prazer e de segundas intenções. A gente vai andar de carruagem, vou guardar segredo se rolar sacanagem. A gente vai, a gente vai andar de carruagem, se alguém perguntar foi só um rolê na cidade. A gente vai. Mais alguma coisa, senhor? Por favor, meu caro amigo, feche a conta da minha mesa e a daquela dama a quem levou o bilhete. E outra coisa, pode ficar com a gorjeta. Muito obrigado. <laughs> Muito prazer, meu bem. Sabia que ia vir Pois toda dama igual você quer homem igual a mim Primeira carruagem, segunda hidromassagem Terceira gente se entrega nessa sacanagem Então você me borra todo com esse seu batom E eu viajo ao ver você morder o edredom Calma, não vai doer o que eu vou fazer? A vida é uma só pra se arrepender. Não é toda vez que isso acontece no outro dia não esquece. A gente se merece, já não rola estresse. É na mesa de bar que tudo acontece. Aí garçom, leva esse bilhete pra essa dama Nele tá escrito minhas nobres intenções Aí garçom, avisa que a noite vai ser bacana Dose de prazer e de segundas intenções a gente vai andar de carruagem, vou guardar segredo se rolar sacanagem. A gente vai, a gente vai andar de carruagem, se alguém perguntar foi só um rolê na cidade. A gente vai. Romance de bar